Bi urte dituen Euskal Elkargoak bere lehen aitzin kondugon hartu du gigin gaundi batekin. Enbelaroita maik autetxik alde boskatu dute, iruk kontra eta sortzi abstentzio izan dira. Zergarik ez emendatzea deliberatu da eta eginen diren inbertzioen zorra amar urtetan itzuli beharko da. Abenduan hartu ziren oita bat kompetentzien lan nagusienak dirustatuko dira eta aitzin konduren euneko berrogei berrietarako baliatuko da. alde Mathieu Berger, bere ditu. C'est un budget euh, cosmétique et de, communication. On présente ça comme un budget d'investissement extraordinaire de la CAPB dans le cadre des 21 compétences. Et dans les faits, il y a très très peu de budget. 150 millions d'euros quand on sort les dépenses liées à l'assainissement, l'eau qui était prévue par les intercommunautés avant, c'est très très peu. iriar iriburuko auzapezak kasu egin behar dela uste du, aurtengo inbertsio eina ezin dela ondoko urteetan errepikatu uste du, eta kasu egin behar dela ere funtzionamendu gaztuetan, zergak ez badira igo nahi. E, egin behar ditugu investizamendu horiek guziak, mena gero uh, uh, muga hor da, hamar urte, uh, hori ez dugu, uh, eta, eta bai, hori ez dugu gain ditu behar, hori hortan gelditu behar gira, hortan gelditzen bagira, ez dugu hainbestean prante egin edo taksak emendatu beharko ditugu. Jaren etxegarei elkargoako presidenten arabera, aurten ez dira zergak emendatuko, elkargoaren sartzeak aski baitira, baina ez du bat egiten bergeren ikuspegi eskorarekin. Pas de vraie politique publique sans fiscalité. Mais eh, nous n'avions pas besoin cette année d'augmenter les taux et je m'en réjouis uren garbitze zareak ukanen du inbertzio zatirik azkarrena, oita mar garapen ekonomikoa amalo milioirekin, azpigiturak eta goi mailako eskolak amarnaka milioirekin.